BRASILA MUSICO EN ESPERANTO ECDE LA IARO 2017 VIGLAS EN INTERRETO INTERESA CONTRIBUO DE BRASILANOI AL NIA MUSICA TREZORO TEMAS PRI LA RETEIO BRASILA COLLECTO QUI ES MOTORO ESTAS LA PROFESIA DIRIGENTO, CANTISTO, gitaristo, COMPONISTO FLAVIO FONSECA lia curagia, competenta iniziato, meritas conon cae apogon. La tuta reteio estas impona, amplexa, cae ricen hava. Gi iam annonsas pli ol cent hoc dec mil pag vidoin, ecde la lancio. Gi en havas grandan collecton da cantoi en esperanto, ciu brasilai, ciu traducitei, de brasilanoi. Ili estas zorge revisiitai, tiel che oni povas flue canti ilin. Multain el tiui cantoi accompanas partituro cae accordoi por gitaro cae aliei music instrumentoi. Quelcae estas originalai vercoi. Curiose che oni povas trovi ancau pure instrumentain componajoina sen texto. En la reteio trovigas amaso da videoi, en ciui esperantistoi opinias pri la agado en la reteio, au ciui en havas cantoin mem foie illustritain per filmetoi. Trovigas ancau listo da biografioi, originalai titoloi, listo da abonantoi apogantoi, consiloi por cant vercado cae utilei respondoi al oftai demandoi. En ciui culturoi musico acompanas lingvoin. Homoi amas canti. Cantado estes felice conigio de poesio cae musico. Ancau en esperanto de comence, cae unu el la trafai propagandai dirajoi favore al nia lingvo ciam estis che gi estas a parte tauga por cantado. La historio de musico en esperanto estas iam longa ca interesa. Multae samideanoi nestias che nia himno, verkita de Felician de Menil, ne estis la unua versio por la poemo La Espero. Iam en 1891 la svedo, Claes Achilles Gold proponis sian melodion, cae alia melodio de Achille Motto publicigis en la Brita Revuo di Esperantists en 1903. Aliai componajoi por la texto de Zamenhof aperis en la sequintai iaroi. Felician de Menil estis entusiasma esperantisto, verkinto de multae articoloi por revuoi cae membro de la tiama lingva comitato. La unua classica componisto quiu contribuis al nia musico estis la Ruso Sergei Taneyev, 1856-1915, disciplo de la Granda Tchaikovsky. Li esperantistigis en la iaro 1894, ca estis amico de Leo Tolstoi. Malgrau evidentei malfacilajoi relate in veston, oni presentis celcain operoin en Esperanto. La lasta curiosa spectaclo tia speza ocasis en la iado 2018 en Prago, quiam oni presentis completan operon de Ivan Asher en 2013 Carmen estis presentita en franzujo. Tamen, la granda contribuo de musicistoi en Esperanto ocasas de iardecoi relate popolan musicon. Curagiai eldonistoi proponas valora in musica albumoin, kiwi certe ricigas nian culturon. Oni nur menciu la imponan laboron de vinil cosmo el franzuio. En tian vastan campon lancigis la Brasila Colecto, tre aplaudinde.